8 8-nji bob hazrati ayso tog'dan tushganda to'p to'p kishilar uningga egishib mangdi. mahov kishli giribtor bo'lgan bir kishi hazrati aysoning oldiga kelib tizilib taqsir agar xolisingiz meni keslimdan saqaytib pok qilg'aysiz dedi hazrati ayso uningga qo'lini takkizib turib xolayman pok bo'g'in dedi. bu odamning badindagi mahov kishli shu an soqaydi hazrati ayso uningga hozir bu ishni hech kimga tinma lekin uddul markaziy ibodatxonaga berib ruhoniyga o'zingning saqayganligingni ko'rsat ondin buni boshqalarga isbotlash uchun muso payg'ambarning amri bo'yicha mahov kisildin saqayganlar qilishga tegishli qurbonlikni qil dedi hazrati ayso kaparnohim shahriga borganda rimlik bir yuz besh uning oldiga kelib shafoat tilab taqsir shokirim polash bo'lib qoldi nihoyatda azob ichida uyda yotidi dedi man berib uni saqaytib beray dedi hazrati ayso 105 beshi taqsir uyimga kelishingizga arzimayman faqat bir ig'izi so'z qilib qo'ysangiz shokirim soqiyib ketidi meningmi ustimda boshlig'im qo'l ostimda lashkarlarim bor birga bor desam boridi birga kel desam kelidi shokirimga bu ishni qil desam u shu ishni qiladi dedi bu gaplarni anglab hayron bo'lgan hazrati ayso billi kelganlarga bilib qo'yinglarki bundoq ishonchni isroillar ichida uchratmagan edim sizlarga shuni aytayki mashriq va mag'ribdan nurg'un yahudiy amaslar kelib arishning podsholig'ida ajdodlarimiz ibrohim ishoq va yoqublar bilan bir dasturxonda o'tirdi lekin әрішінің патшалығының мұрасқорлары болған нұрғын яхудила ташқырға қараңғылыққа хайдилib u yerda hasratda yig'lab tishlarini g'uchurlutidi dedi ondin yuz beshiga uyingga qayt ishonginingdek bo'ludi dedi yilqi chakorning kesili шу on salli maza soqiyib ketdi hazrati ayso petrusning uyiga borganda petrusning qiynonisining qizitmisi o'rlab o'rin tutib yetib qolgan edi hazrati ayso uning qo'lini tutishi bilanla qizitmisi yenib ketdi u ayol darhol o'rnidan turib hazrati aysoni kutishga boshladi qorong'i tushganda kishilar jin chaplashgan nurg'un odamlarni hazrati aysoning oldiga elib kelishdi hazrati ayso bir eg'iz so'z bilanla ulodagi jinlarni qo'g'lavatdi va kasallarning hammasini saqaytdi buning bilan yashayo payg'ambar orqali uqtirilgan og'riq islohlarimizni u ko'tirdi kasallarimizni ustiga oldi degan so'z amalga oshirildi hazrati ayso atrofiga olishib olgan kishilarni ko'rib shogirdlarga ko'lning u qetig'i o'tib ketishni buyurdi shu chog'da tavrot ustozlaridan biri kelib uningga ustozim siz qayaga bormang man sizga agishib monaman dedi biroq hazrati iso uningga tulkining o'nkiri qushning uvisi bor biroq inson o'g'lining beshini qo'yg'udek yerimi yo'q dedi yana bir shogirdi hazrati isoga ustoz otam o'lib uni yerlik qo'yg'ich kutib ondan sizga agishaychu dedi hazrati iso uningga manga agashgin o'lganlarni ruhiy o'liklar o'zlari yerlik qo'ysin dedi hazrati ayso kemaga tushdi shogirdlarmi tushib bilimangdi. mongdi ko'l ustida tut qattiq bo'ron chiqib ketgachga to'lqinlar kemidan holqib ketdi bu chog'da hazrati ayso uxlayotdi shogirdlar uni uyg'otib ustoz g'arq bo'lish oldida turimiz bizni qutuldig'aysiz dedi nemonchi qo'qislar ishonchinglar nemi degan ojiz dedi hazrati ayso va o'rnidan turib bo'ron chopqun va do'lqinlarga buyruq qildi shuning bilan bo'ron va do'lqinlar butunlay tinchidi shogirdlar intayin hayron bo'lib bir biriga bu zodi qandoq odamdu hatto bo'ron va do'lqinlarmu uning gapini anglaydikan ha deb ketishdi Hazreti Aysa ko'lning u qetidagi Gadara degan joyga bog'nida uningga jin chaplashgan ikki kishi yo'liqdi. gör qilingan o'nkirlarni makon tutgan bu ikki kishi shuncha vahshiy ediki hech kim bu yerdan o'tishga jur'at qilolmaydi ular hazrati aysoni ko'rgan hamon e xudoning o'g'li ishimizga aralashma sen vaqt soati kelmasdilla bizni qiynig'ili keldingmi deb tovladi shu atrofda cho'ng bir to'p to'ng'iz podsi o'zlanib yuratdi jinlo hazrati aysoga yolvurib agar san bizni haydab chiqarmoqchi bo'lsang to'ng'iz podisiga kirgizlatgin dedi hazrati ayso chiqinglar devidi jillo chiqib to'ng'izlarning teniga kirib ketdi butun to'ng'iz podisi patparoq bo'lib yugurgan peti tikyodin tushib ko'lga g'arq bo'ldi to'ng'iz boquvchilar shaharga kechib kirib bu ishning bosh oxirini va jin chaplashgan kishilarning kechirmishlarini haloyiqqa taqatdi shuning bilan butun shahardagilar hazrati ayso bilan ko'rishgili chiqdi ular uni ko'rganda uning bu yerdan chiqib ketishni talab qildi